I eh, sista sidan på dagens nummer av Dagens Nyheter hittar vi följande rubrik. Nu importeras danska julgranar. Säsongen har redan börjat i oktober. Ja, det, den danske julgransodlaren Hans Christian Lindemann är här ibland oss. Klaus! För att... Eh, Klaus! Ja, välkommen. God dag. God dag. God dag. God dag. God dag. Välkommen hit. Goddag. Ber Kan ni berätta lite om ert yrke? Kan du fortælle lidt? Ja, det skal vel ikke være så svært. Uh, eh, jeg skal kanskje forsøge at tale lidt svensk då. Jeg har haft en julgransodling uden i Danmark i flere år. Denne julgransodlingen den har då mine juletræer, som siger, den har jo då Ja, hvor disse graner er vakre, disse danske graner, ja. De er henrivende, glimrende. Jeg har mine odlinger i øh, Staksner og Helsingør i uh, øh, Tidseleje. I øh, dag der går så Ormo mellem holdpladsen og Hårhe og Ollermorgen. Der, der har jeg disse store felt, som ligger nær vandet. Og der jeg mine graner. Disse graner, de er så vakre. Disse specielle graner. Det er for det første... Ja, det er, spes- ja, det er jo det, at vinden fra den Kattegat, den ligger på. Og granerne, de drejer sig om. De, de, de vrider sig hele tiden. De vrider sig og vrider sig, så man bliver snå i hovedet av at titte på. Og det gør det, at man får disse spiralvridende graner, som er så vakre, som er så yndige. Og der er jo praktisk også med dette. Sen er det, for når man stiller dem i foten, altså ikke sin egen fot, utan i julgransfoten, så de kommer ind i värmen, disse granarna. Så börjar de ju vrida sig tillbaka. Så slipper man dansa, man bara sitter och tittar. Och granarna, de grejer sig och sig och sig. Ja, det fiffigt. Ja, det er fiffigt. de där. Ja, nej, det är allesammans mina granar är på dette viset. Sen er du jo så vackra och glittrande och alla dessa pynten som är på. Det, det er fyldt av små silversaker på granen. Ja, det är det vackert. Därför att det ligger alles utanför Carlsbergbryggerierna och de kastar ut så mycket kapsyler där. Så det fastnar på granarna. Sen är det ju også altså det at de er jo de og hvite. De, de er röda och vita. Är de inte røde gröna? Och, nej, de er inte gröna. De er røde og vita. Ja, har väl, jag har väl hört att de svenska gran är ju grön naturligtvis. Det är en blandning av gult och blått. Och, øh, <laughs> de danske grønne, de är röda och vita. Hvidt, det kommer ifrån havet, det er saltet som lägger af sig stora drivbarbarer. Och det røde, ja det är svårt att få fram det röda. Få fram? Jag får fram det röda, at få fram det röda. Det är svært at få frem det røde. Ja, i hvor er det svært. Ja. Hvordan får man frem det røde? Hvornår smager en tuber bedst hver gang? Jamen, øh, jo, nu skal jeg fortælle dem, hvordan man får frem det røde. Det gør jeg så, at hver år, når kranerne er færdige at sælges, så øh, då, øh, kalder jeg på mine virkelig gode venner, øh, Jens Sotokar og øh, Axel Larsen. De er jo lidt røde begge to. Og så får de komme op til mig, og sen så øh, tager vi altså lille bajer, og sen så får de gå ud. I år var det Jens Otto Krav. Ja, øh, øh, har fik gå ud og fortælle en lille chauffert, en liten frækis. Ja, en liten frækis for granerne. Og då så, øh, då så øh, rådner de alla granar. Ja. De rødner, ja. Ja, det var det. Det gjorde det. Skal jeg fortælle den, han fortalte? Fortalte <laughs> jeg? Ja, ja, det kan jeg gøre. Ja, visst. Ja, det er en lille dansk chauffør. Ja, ja vel, det var så. Denne fortalte Jens Otto Krav, altså. Og det var så, at det kom altså op en altså ganske yndig altså ung dame mm. på sporvognen mm. i København. Og hun har det sted og kunne sætte ned. Der satt fuldt af folk der, og de bare læste politikken og Berlingske Tiden og BT, altså aldrig slags. Nå så, for fanden! Hun stod der og, øh, og holdt sig en strop og kunne ikke sætte ned någonstans. Og så, så sa hun så her, fast på dansk, så hun så her, skal de ikke rejse, skal de ikke rejse, skal de ikke rejse her for en havende kvinde, sa hun. Ja, det var en mand, der rejste sig op ganske hurtigt, og hun satte sig ned. Han stod og kiggede på hende lidt, så det synes, ikke? Nej, det er ikke kun 15 minutter siden.